markus sura ɗiɗi aya go'o yahde sappo e ɗiɗi no isa yamɗentinere mo ɓandu waatundu balɗe saɗɗa gaɗa mum isa warti nder siire kafernahum himɓe nani o warti o mo woni wuro jama'aare mawnde hawriti nder suudu ɗon faa nokkuure fuu heddaaki faa yaasin dambugal ton heddi omo waajooɓe haala allah kan himɓe gari gaddanimo gorko mo ɓandu waatundu worɓe nayo no dondii ɗum amma ɓe keppi yottindemo yeeso iisaa saabe jama'aare nden ndenne ɓe ƴenci dow suudu ndun ɓe kuncindu to fotata e iisaa ɓe jippiniri ton mo ɓandu waatundu on no fukkina dow daago de iisaa yi'uno gonɗinol maɓɓe nden wi'i mo ɓandu waatundu on ɓingel am hakkeeji ma jaafaama janginoɓe tawreta joɗinoɓe ɗomɓen no miilo nder ɓerɗe mum'en ko waɗi gorko o no haalira hano ni o yenni allah moy wawi yafaade hakkeji sehana allah goto on isa faami wakkati mum da miiloji maɓɓe wi'iɓe ɗume waɗi ko oɗon miilo iri miiloji ɗi nder ɓerɗe moɗon ɗume ɓuri hoyude wi'unde mo ɓandu watundu o hakkeji ma jafama na wi'ude ɗum umma hoƴudago ma jeha amma fami famina on ɓi neɗɗo no jogi bawɗe yafade hakkeji nder duniyardu nden o wi'i mo ɓandu watundu on miɗo haalane umma hoƴudago ma hotu suudu ma wakkati mum da gorko on ummi hoƴidago mum dilli yeeso himɓe ɓen fuu ɓe fuu ɗum hayɗiniiɓe ɓe tinni ɓe jetta allah yiɓe bi'a min ji'ay hano ɗum abada markus suura ɗiɗi aya sappo e tati yahde sappo e jeɗɗi no isa noddiri leewi isa soƴƴii to maayo ton jam'aare nden fuu tawowimo ton omo jangina ɗum en de o yahanno den o yi'i leewi ɓii alfa no jooɗi nder suudu to jangal yoɓete o wi'i ɗum tokkam leewi ummi tokki mo de isa nyamanno nder suudu leewi nden jaɓooɓe jangal ɗuɓɓe e waɗooɓe hakke gomna jooɗi no nyaamda e makko kanko e aahiiɓe makko ngam himɓe ɗuɓɓe no tokki iisaa jannginooɓe tawreeta jeyaaɓe nder hawriinde farisa'en ji'ii iisaa no nyaamda e himɓe ɓen bi'i aahiiɓe makko ɓen ko waɗi ko omo nyaamda e jaɓooɓe janngal kam e waɗooɓe hakke de o nanuno ɗum nden o wi'i ɓe hana selluɓe kaaja cawroowo amma nyawɓe kaaja cawroowo mi waray faami nodda miilooɓe kamɓen no dartiiɓe amma ngam annditooɓe ko e mum'en no hakkeeɓe garumi noddude markus suura ɗiɗi ay sappo e jeetati yahde laso e ɗiɗi ƴamol dow sumayeere ayiɓe yahayya e farisa en no cuumo himɓe gomgari ƴami iisa ɗume waɗi ko ayiɓe yahaya e ayiɓe farisa en no cuumo amma ayiɓe maɓen kay cuumatako o jaabiɓe o wi'i warɓe ɓangal no bawi sumade tawa ɓanguɗo on no wondi e mum en na bawa deni ɓaŋuɗo on no wondi e maɓɓe ɓe cumatako amma balɗe garan de ɓaŋuɗo on ittete hakkunde maɓɓe nder balɗe ɗen ɓe cumoto baa goto makkirta tekkere heyre e koltal kingal nde jomum waɗi ɗum tekkere heyre den foɗan koltal kingal gal den cerkolgol ɓeydo kaden du baa goto lowata cabijam kesam nder sumalleji kiɗɗi deni ɗum waɗi fuu cabijan ɗam fu sanɗi kanƴam e sumalleeji ɗin fuu bona cabijam kesam nder sumalleeji kesi loowete markus suura ɗiɗi aya laso e tati yahde laso e jeetati haala nyalaande fowteteende waɗiino nder nyalaande fowteteende gom iisaano feera gese a hiiɓe muuɗum no borso cammeje alkamari dow laawol gol nden farisa en bi'i mo daaru ɗume waɗi ko aahiɓe maɓɓe no gaɗa ko haɗa nder nyalaande fowtetende o jaabiɓe o wi'i on janngay ko dawda waɗi de rafano no haaja ko nyaamete kanko e yaadiraaɓe makko na o naati nder suudu allah nder jamaanu mawɗo cakkanowo allah bi'eteeɗo abiyatar